Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97 Plus de Ràdio, amb el treball de Salva Folgado en la redacció de Ferran Ortí i el d'Arturo Delgado al front del control de Sobo Solda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar <laughs> mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit la pregunta que vos fem en el dia d'avui, lògicament, després, eh, eh, o tenint en compte que el València visita Còrdoba, on se va enfrontar a part del seu passat, és què faria un Fede de Cartàvia, eh, que està jugant en el Còrdoba. Vist el rendiment que està donant, el recuperaries per al València? És la pregunta que estem fent en la nit d'avui en el nostre Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, la pregunta, vist el rendiment que està donant a Còrdoba, recuperaries Fede Cartàvia per al València Club de Futbol, jugador cedit i que no jugarà contra el València. I és cert que el València va trobar en Córdoba una part recent, entre unes coses i altres, del seu passat. Fede Cartàvia, que des d'aquest estiu està en el conjunt andalús buscant-se la vida en primera divisió. Miroslav Jukic, que arriba després de la destitució del Xapi Ferrer en la banqueta del Córdoba, falla mesos a l'equip eh, andalús i l'últim en arribar és Bruno Zuculini, l'argentí, que no va tindre pràcticament continuïtat o minuts en el València Club de Futbol, mitja part jugar contra el eh, Màlaga en un partit de Lliga en la jornada 2 a partir d'ahir mai més es torna a saber d'est argentí que, si més no, no ja és que quedara fora de les, dels equips inicials, sinó també, habitualment, era un dels que quedava fora de les convocatòries de Nuno Espíritu Santo. Serà una part eh, de la qual parlarem en el dia d'avui, d'aquest partit entre el València i el Córdoba, entre el Córdoba i el València, fora de casa, al nou Arcàngel, però tampoc podem eh, oblidar-nos del que ha estat avui el partit de Copa del Rei de bàsquet que ha jugat València Bàsquet. A la fit derrota, 80-85, li ha costat al Barça molt. És cert que València Bàsquet, opcions clares, clares de victòria, no ha arribat a tindre, però sí s'ha costat molt al conjunt eh, català i si no arriba a ser per alguna errada en moments puntuals del València Bàsquet i per l'encert de Dònia en el Barça i també d'Abrines, la realitat és que el conjunt valencià almenys ha tornat a donar la cara, ha tornat a competir i sembla que de la mà de Carles Duran està molt més a prop <laughs> de ser el València Bàsquet que tot el món vol probablement s'han perdut molts mesos amb Perasovic en la banqueta és idiosincràcia del club per a lo bo i per a lo roïn si Perasovic haguera redreçat aquesta situació tots dirien que València Bàsquet és un club que deixa treballar i que deixa temps als eh, tècnics, com que la cosa no va eixir bé, ara és fàcil dir que probablement València Bàsquet ha perdut mesos. Però no deixa de ser una realitat. La realitat és que des de l'arribada de Carles Duran a la banqueta de València Bàsquet ha canviat la cara, sembla que ja es pelea, que ja se li planta cara als grans, i això lògicament és una bona notícia per al conjunt valencià. Un conjunt valencià que, repetim, ha estat a prop, no tan prop com poguera semblar, però sí a prop de eh, realitzar un partit eh, almenys complet, eh, perquè també ha tornat a desconnectar-se un ratet en el tercer quart. Per cert, parlant i eh, lligant esport valencià i València bàsquet amb el món de bàsquet internacional, ja que dir que el valencià Víctor Claver, que fins ara estava en Portland Trail Blazers, ha sigut transferit esta vesprada a Denver Nuggets. Per tant, canvi de destinació per al valencià, per a Víctor Claver, que deixa Portland, on ha passat pràcticament amb més pena que glòria, i se'n va cap a Denver, una franquícia en reconstrucció i a la qual esperem li puguen donar minuts al valencià per a redreçar la seva trajectòria i tindrà una trajectòria més llarga en el bàsquet americà, en la NBA. 11 i quasi 36, eh, l'Esports 97 nit, el que fa habitualment és recordar-vos a esta hora el nostre Twitter, arroba Esports 97 nit, i la pregunta, vist el rendiment de Fede Cartavia en el Córdoba, el recuperaríeu? És la pregunta que estem fent vos esta nit en l'arroba esports 97 nit i a partir d'ahir anem a repassar, com sempre, l'actualitat del dia ho fem, com és habitual, en les nostres fotos. No ha pogut ser, pero ha estat a Derrota de Valencia Basket a la Copa del Rey, davant el Barça. 85 tanta. El Barça ha tingut que lluitar molt, com destaca entrenador de Valencia Basket, Carles Durán. Bueno, yo creo que al final nos vamos muy jodidos, pero bueno, había como una sensación de que nos iban a pasar por encima. No me sirve nada porque ya me voy para mi casa, pero a mí nadie me ha pasado por encima. El 4-3-3 afila les garres tot apunta a un València que recuperarà el joc de bandes en Còrdoba amb Piatti i Feuli i que Negredo serà el davanter centre. un partido para no confiarse o también día pasado passat para la sala de prensa ya recordad que el equipo necesita guañar y Toti jugar contra el rival que es, no pod baixar la guardia El fin de semana tenemos un partido que jugamos fuera y tenemos que tener la misma mentalidad si queremos cumplir los objetivos tenemos que, tener la regularidad eh, tanto jugando en casa como eh, jugando afuera y, la verdad que eh, ese es un gran partido como para seguir prendido ahí arriba ¿no? Tercera victòria consecutiva. El València buscarà per tercera volta en la present campanya enllaçar tres victòries consecutives, fet que ocorreria de guanyar a Terres Andaluses. Una final així ha definit David Barral el partit davant el Granada. El davanter ha establert com a determinants per al futur Granota els tres pròxims encontres de Levante Unió Esportiva. Sí, está claro que pasa el futuro del Levante por estos tres partidos importantes que, que afrontamos, empezando por el, por el Granada, Para nosotros es una, es una final, es un partido que, que tenemos que ganar sí o sí. Les 11 de la nit i 38 minuts. El nostre programa, a Esports 97 dit, ara fa una miqueta de pausa, agarrem una miqueta d'aire i viatgem fins a Gran Canària. Ahir Juan Marrover ens ha contat lo proper que ha estat València Bàsquet de posar-li les coses complicades al Barça. La fe derrota 85-80, adeu taronja a la Copa, però almenys donant la cara i de seguida també la informació tota, la del València i la del Llevant Unió Esportiva i després de Túria. Fins a l'hora de la matinada, els esports com cada nit, clar, sense edulcorants, així parlant del que toca a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El Valencia vol mantindre la raya a la 97.7 Radio. Els de continúa en la persecución de la tercera plaza y tot pasa pero obtindre un triomf en el nuevo Arcángel. Desde de les 5 en esta sintonía, Córdoba, Valencia. Viu el futbol sense filtres ni edulcorants i en valencià amb l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio. Esports 97, el partit. Córdoba, València. El teu equip, la teua ràdio. Colabore en Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 40 minuts. Molt poquet li ha faltat a València Bàsquet per a poder encara forçar una miqueta més la fi del partit. 85-80 eh, entre la clàssica ja desgraciadament desconnexió del tercer quart i en eh, l'últim quart els eh, triples d'Abrines al València, al València Bàsquet li ha semblat molt complicat, tot i que a la fi ho ha tingut en la seva mà però s'ha quedat ahir en una falta en atac que li ha al conjunt valencià en l'atac que poguera haver sigut el decisiu per a ficar la pressió definitiva en el marcador i no ha pogut empentar més i eh, fer més estret el marcador. Eh, és el que ha passat en les eh, instants finals on jo crec que s'ha decidit definitivament l'encontre. Juanma Romero, Gran Canària, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Un Juan Romero que avui ens ha contat, eh, junt a José Luis Martínez, junt a Dani Pardo i junt a eh, Juan David Matas, el partit en la sintonia del Superbàsquet de la 97.7 Ràdio. Bueno, Juanma, pues eh, no ha estat mal València Bàsquet, ha recuperat la garra, torna a competir, torna a ser un equip que planta cara, però li falta ese poquet que és el definitiu per a eh, poder derrotar un gran. Sí, evidentemente, no, tú lo has dicho. Yo creo que los pequeños detalles al final son los que marcan los, eh, los partidos y en ese caso, pues eh, hoy pues han vuelto a adolecer, ¿no? Ha vuelto a faltar quizás ese puntito de más que necesitas para derrotar a, equipos con un potencial tan grande como pueda ser el, Barcelona y en la dinámica de lo que se ha visto esta temporada contra equipos como el eh, Real Madrid, como también con el, Lokomotiv Cuban en la, en la Eurocup con un equipo, eso sí, que hoy por lo menos eh, ha competido, ha, luchado, ha estado numéricamente incluso con opciones de, poder pelear hasta, hasta el final y bueno, con eh, un Valencia ser que por lo menos eh, no se ha desenganchado del partido durante los 40 minutos, ¿no? Y eso que lo hace en el tercer cuarto se ha marchado por dos veces, eh, una por diez y otra por, por 11 puntos, pero a base de esfuerzo y yo creo que sobre todo con una buena defensa el equipo se, ha rehecho y ha llegado pues con, con esas opciones al, al, final y bueno con esa acción ¿no? que nos hemos acordado durante la transmisión de cuando se perdía de seis... dos triples librados, uno de Bojan que no entró, después tuvo otra opción Rafa Martínez, tampoco entró el triple y yo creo que a partir de ahí ya se enterraron las opciones de, de conseguir eh, la, la victoria, ¿no? Se ha estado ahí, se han tenido opciones, pero al final eh, frustración, ¿no? Frustración porque no se ha conseguido lo que se queria, que era, que era ganar. No, evidentment, no s'ha aconseguit eh, i ha estat molt a prop. Eh, a mí sí me ha donat la impressió eh, que el Valencia Basca hoy sí lo ha tingut a prop, ha sigut capaç de mantienes en el partit, tot i que el Barça ha marcat en alguns moments de, que semblen decisius, decisius per diferències de 9 i de 10 punts, però ha tornat a estretar el marcador i, bueno, ha estat ahí eh, a la fi de tots els triples que probablement li ha entrat a València Bàsquet en el primer quart i al principi del segon han acabat no entrant en l'últim quart que era el decisió desgraciadament i això ha de cantar la balança davant els triples d'Abrines de, de eh, que ha desfet la València Bàsquet en l'últim quart, Juanma Sí, sí, Abrines ha estat molt bé. També jo destacaria el treball de Zonia, ¿no? El, el joven jugador del Barça Correcte. que que también hoy ha estado muy certero, ¿no? Sobre todo en los momentos claves, sin olvidar a, Dolman, ¿no? Un hombre que evidentemente ya conocíamos y que hoy ha hecho 16 puntos, creo que ha hecho un partido muy serio el jugador. Bueno, en perdut la comunicación... amb Juanma Romero, ...teníamos algún problema a mi teléfono móvil, així que el que que pueden hacer es... Eh, sentir al técnico... Eh, en este caso Carles Durán... com parlava de com ha lluitat el seu equip, eh, el que ha passat en, el, eh, en els dos últims quarts i almenys l'orgull de eh, no voler superar d'una manera ampla per el Fútbol Club Barcelona. En la segunda parte, del tercer cuarto, hemos hecho un paso atrás, no hemos mordido lo que hemos querido y encima ellos han tenido un acierto espectacular. Pero mi equipo ha seguido luchando y nos hemos vuelto a meter dos veces en el partido. Pero esos dos momentos no hemos metido la canasta para ponernos arriba o hemos perdido el balón y ellos nos han vuelto a castigar con dos triples seguidos. Bueno, yo creo que al final mm, nos vamos muy jodidos, pero bueno, había como una sensación de que nos iban a pasar por encima. No me sirve de nada porque ya me voy para mi casa, pero a mí nadie me ha pasado por encima. Ya ves un eh, Carlos Durán que ha explicado de esta manera el por qué opta per Pau Ribas a la fi y perdonarle una miqueta de descanso a Rafa Martínez. Yo creo que la explicación es lógica. Bueno, Rafa estaba cansado, estaba sufriendo en la defensa y hemos pensado que, que nos podía dar un puntito más Pau. Ha, habido muchos partidos que nos lo ha dado, hoy no nos lo ha dado. Bueno, son circunstancias de un, deporte de equipo, donde hay momentos que hay que están mejor, hay momentos jugadores que están peor, pero no hemos perdido ni porque Pau haya jugado ni porque Rafa haya jugado. Hemos perdido porque Barcelona tiene 12 jugadores que han jugado un poquito mejor que mis 12 jugadores. Això és el que el entrenador y un del jugador Rafa Martínez, que paraba de esta manera pues, eso de la importancia del triples que han en el de hoy Bueno, sí, nos faltaba un poco de suerte de meter esos tiros, ¿no? Y ponernos aún más cerca del el, marcador y, como he dicho, pues ellos, eh, la línea de tres ha sido muy grande, no han perdonado un tiro abierto solo y, y eso nos ha condenado, creo, un poco pues, a a remolque durante el partido. Recuperem connexió amb Juanma Romero, que està a Gran Canària. Alguna cosa més per a tancar? Juanma, te quedes eh, amb eh, alguna frase, amb eh, algun off the record dels jugadors o d'algun membre de l'expedició de València Bàsquet després del partit lamentant una miqueta el que podia haver estat ahir el partit? pues he de decir que ha habido una charla en torno a media hora más o menos, donde eh, ya en la puerta del vestuario, donde estaba el propietario Juan Roch, que hoy ha estado, por cierto, viendo el, partido, y bueno, una charla bastante larga con el eh, director general y vicepresidente del club, Paco también estaba Vicente Solá, estaba el director deportivo, Chechu Mulero, y posteriormente el eh, propio entrenador eh, Carles eh, Durán. Lo hemos los hemos visto pues a los dos mirar primero estadísticas y después cada uno, me imagino quedando su punto de vista y quién sabe si intentando volver a agitar otra vez esa varita que tiene que sacar eh, mágica Chichumulero de cara a poder reforzar al, al, equipo. Un equipo que, por cierto, volverá mañana por la mañana vía Madrid a las 10 hasta, hasta Valencia para descansar y preparar ya la vuelta a la liga que será el próximo fin de semana frente al a Estudiantes. A ir eh, Chichumulero es va ir que ahí pensa que no va a reforzar equipo. A la después de lo que ha pasado Veremos si... se, hoy, sí, que te decir que estaba, bueno, receptivo hablando oh, eh, y, yo dejo ahí la piedra, ¿no? De que eh, puede que se haya vuelto a hablar o haya vuelto a salir en el ambiente la opción de reforzar el juego interior porque hoy la tercera falta de Boyan en el minuto 12 de partida ha lastrado mucho ya al equipo hasta el final del choque, vamos. Perfecto. Juan gracias. Un abrazo, buenas noches. 11 i 47, tanquem el moment del bàsquet i el temps del bàsquet. Teníem que donar-hi l'apertura del nostre programa, lògicament, i parlem ja del futbol. El València que ha entrat este matí a la ciutat esportiva de Paterna. Folgado, què tal? Bona nit. Buenas, Manolo. Com estàs? Molt bé. Bueno, eh... Sembla que 4-3-3 amb garres afilades. I quan diguem garres afilades se, se referim a eh, incisiu una altra volta i carregant la importància del joc per bandes eh, sembla que estan uno incidint molt en aquest aspecte esta, esta setmana. Sí, ha treballat ja els últims tres, tres dies Manolo pràcticament amb, amb la base del, de l'equip titular és cert que sense armar un, un 11 eh, clar i definit a, a Paterna eh, vull dir, enfrontant-lo a un altre 11 composat per futbolistes que no són habituals o els, o els suplents, uh -huh. però la base de l'equip que, eh, bueno, en la que treballa en aquestes últimes jornades de, de setmana en uno a, a Paterna pues és la que venim comptant també eh, pràcticament des de, des de dimarts en la tornada de l'equip al, al treball i efectivament és el 4-3-3 més afilat que el de la passada setmana amb Fegulí per banda dreta uh mhm. -huh. i en definitiva pues, tractant d'explotar les dos ales la dreta i l'esquerra des, del, des de l'inici amb Cancelo que va substituir a Barragan que està sancionat, recordem i amb la tornada d'André Gómez que entrarà en lloc d'Enzo que també està, està sancionat eh, Tinc la impressió per la que me dius que també esta setmana sí que no estan guardant eh, eh, cap sorpresa, cap novetat, que més o menys el que se podia preveure després del que va ocórrer en el partit davant del Getafe i les baixes que tenia l'equip, el que podia ser l'equip per a Córdoba, s'està caminant per aquest camí, no s'està desviant res i més o menys tot està prou tranquil en quant als entrenaments. Sí, sí, sí, sí. Eh no se va a dar cuenta que lo que va a probar la davant el, el a casa no, no va ir libre y se variant de, de De Paul, que anava perdido en lloc d'anar de, de perfora, en encara que va, va decir que bueno, pues va ser una forma de eh, tratar de neutralizar esa superioridad numérica. que tenia el Getafe en el mig del camp amb, amb Samir, però bueno, se va donar compte de que no li va servir, eh, li va servir, en la segona part va, va rectificar, va explotar més la banda dreta, de la que havia prescindit premeditadament en, en la primera part, i és el que anem a veure este proper cap de setmana a, a Còrdoba. Vull dir, banda dreta amb Febolí, uh mhm. -huh. que avança en la rotació de futbolistes titulars en aquesta banda a, a Rodrigo. És curiós de Rodrigo, eh? quan Miguel estava ha desaparegut dels 11. Sí, va, va resurrectar... No sé si és perquè necessita en un, un recanvi del, del davanter per si li passa alguna cosa a Negredo perquè Alcácer no està. La setmana passada ja va ser Cridaner que no, que no apareguera. És cert que li va donar entrada en, en l'equip durant la, la segona part i, per exemple, en la, el dia d'avui eh, ha provat com a, com a davanter, no ha provat mm -hmm. com a futbolista de, de banda. És normal també perquè no està, no està Paco Alcácer, jugarà Negredo d'eixida, però per si de cas Nuno ha de tractar de treballar altra variant com la d'utilitzar a Rodrigo des de la mitja punta en alguna fase del partit o que entre per a, per a substituir a, a Negredo. Bueno, anem a sentir el protagonista del dia, que ha sigut Nicolás Otamendi, el jefazo, que sí. eh, ha, passat, ha passat avui per la sala de premsa. Sí, li ha preguntat a, li ha preguntat a Pau Fuster, al que aquí de seguida tindrem per sí, uh -huh. li pregunta per l'home de, la, de la setmana o de les últimes setmanes en, en Paterna, com és José Luis Gallà, li va preguntar Pau a, a Otamendi, i esta ha sigut la resposta de sobre Gallà. Allá, eh, bueno, del poco tiempo que lo conozco, eh, para nosotros es un juego importantísimo, eh, se refleja en el campo cada fin de semana, en los entrenamientos. Y, nada, pero él está, a pesar de, la edad, es, una persona muy tranquila, que trabaja, se exige día a día, entrena para, para seguir eh, estando en el once inicial y la verdad que me pone contento por él porque, porque bueno, es una, aparte de un compañero mío, es una gran persona y trabaja para poder estar, para eh, exigirse día a día y, la verdad que lo está, lo está consiguiendo. O también digan més, Manolo, que el Valencia lo que necessita eh, uh -huh. tractar d'obtindre este cap de setmana és regularitat també com a visitant molt fort a Mestalla. Va guanyar en l'última eixida a Cornella i el que necessita el València és trobar una regularitat de victòries a domicili. El objetivo nuestro es mejorar, eh, sabiendo que en casa somos muy fuertes, hay que tener, como dije, la regularidad esa de, jugar en, eh, fuera de casa eh, para seguir peleando por el objetivo nuestro. La verdad que el partido de, este fin de semana es importante porque, porque bueno, estamos ahí. a muy poco punto, el Sevilla está atrás nuestro, estamos cerca de, de, lo que es la tercera plaza, pero, pero nada, eh, pensamos eh, en tratar de hacer un buen partido y conseguir una victoria, que es lo importante. O también, sería preguntar el sistema defensivo del Valencia. no ha volgut destacar a cap eh, futbolista, diu que ese trabajo defensivo no es sols responsabilidad de la, de la defensa, sino que todo el equipo. Y la verdad que, que es un trabajo no solamente de la defensa, sino también de los volantes, de Javi, que es muy fundamental en el equipo. Eh, obviamente, que nos ayuda muchísimo. Y, bueno, es un tema defensivo. Eh, tenemos la suerte de que, bueno, eh, como lo decís vos, somos la defensa menos, menos oleada atrás del Barça, pero, pero nada, eso requiere concentración durante los 90 minutos y lo que se juegue. Y la verdad que que lo estamos consiguiendo, tenemos que seguir de la misma forma si queremos tener un objetivo que es clasificarnos a Champions. Més se, coses. Se li ha insistit pel treball defensiu, se uh -huh. li ha mhm. insistit per la seva parella, que és eh, Mustafi, abans valorava, o també di Agallà, ara valora a Mustafi. Muta es, eh, al principio obviamente, a pesar de, del idioma, eh, eh, ya eh, a medida que pasan los partidos no, vamos conociendo más. Él tiene una forma de juego en el cual Eh, yo me acoplo a él y él se acopla a mí y, la verdad que, que, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Él obviamente tiene intereses de, equipos, eh, pero nada, yo lo veo eh, con mucha tranquilidad, concentrado en lo que es el club, lo que es eh, tratar de tener un buen rendimiento y la verdad que eso se refleja en el campo cada fin de semana. Parlant de Mustafi, ha dit que ell té interesses d'equipos, de, de informació que a els companys de, del diari Superdeport, sí, que el Dortmund estava interessat en comptar amb Mustafi sobre... Eh, el Dortmund està molt interessat en refer tot el seu equip mm. per la temporada tan dolenta que s'han tenint en guany. Sobre possibles ofertes uh mhm. -huh. que poden arribar-li a Otamendi també en les pròximes eh, dates sobre l'interès, per exemple, del United de contractar-lo, pues de tot això no ha parlat massa, però també s'ha referit aquest matí de la sala de premsa Otamendi. No, primero eh, estoy muy feliz acá en Valencia, eh, siempre lo he dicho, llegué hace muy poco, eh, trato de vivir el día a día, disfrutar cada momento. He dicho también que, me gusta disfrutar lo que es el vestuario, mi compañero, es algo nuevo y, no pienso en el futuro, obviamente que, que uno vive de rendimiento yo trato de, tener una regularidad de partidos, de poder jugar bien la mayor cantidad de partidos y obviamente que, rumores van a surgir siempre, pero bueno, eh, trato de, no eh, estar eh, metido en eso, sino concentrarme en lo que es mi objetivo, que es tratar de defender la camiseta de Valencia. Les paraules de Nicolás Otamendi. Hi ha este matí, varias, en Paterna. Una de ellas la del Vicente Dowens. Sí, ha estat allí Manolo acompanyant a Chen del Salzburgo, o de la empresa Red Bull, que es la que eh, esponsoritza el rival que ha disputat esta, esta, esta nit partit d'Europa de, League davant el Villarreal i bueno, pues, Dowens eh, ha estat este matí pronte visitant Paterna primer està reunit amb Rufet en companyia de representants de, de Red Bull i posteriorment bueno, pues, eh, ha visitat en companyia dels seus eh, convidats les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna han fet diferents fotografies a les instal·lacions la gent de, de Red Bull i bueno, veurem com acaba tot això, si és que acaba en algo, simplement pues, ha sigut la visita de cortesia de gent de Red Bull que tenia amistat amb, amb Dowens. El demà entrenament, llista i viatge. Sí, demà pràcticament a tota velocitat, treball mm. de matí. Escoltarem en uno des de la sala de premsa de, de Paterna i de vesprada viatge cap a, cap a Còrdoba amb els eh, que convoque en uno pel matí. Perfecte, Salva, gràcies. Ara continuem amb tu en la tertúlia. Ferran Ortí, què tal? Bona nit. Bona nit, Manolo. Què parlem de llevant esportiva que tenim? pues res, el Llevant continua preparant l'encontre front a la Granada del pròxim dilluns i l'entrenament d'avui ha transcorregut amb total normalitat. A les 11 del matí el conjunt ha visitat el camp seguint la planificació setmanal i esta volta el Caraz ha pogut comptar amb tots els efectius, uh mhm. -huh. a excepció de Pedro López, que continua fent treball específic amb els readaptadors. Recordem que el lateral es recupera una sobrecàrrega a la cama dreta, i pel que fa al treball de la plantilla, destaquem que els jugadors han començat a assajar qüestions tàctiques per enfrontar-se al conjunt d'Abel Resino. I qui ha parlat avui al finalitzar l'entrenament ha sigut eh, David Barral. Ara eh, m'ha sentit la galita, vinga. Sí. Eh, el jugador ha destacat que l'equip s'enfronta a tres partits determinants de cara a definir el futur de Granotes. I, eh, i escoltem al davanter llevantinista. Sí, está claro que pasa el futuro del Levante por estos tres partidos importantes que que afrontamos, empezando por el, por el Granada. Para nosotros es una, es una final, es un partido que, tenemos que ganar sí o sí, partiendo de, de la tranquilidad y de salir concentrados al partido y con, las más, con la máxima intensidad posible. También se la preguntado por la influencia del horario del dilluns en el rendimiento de la plantilla y el Galita ha contestado a, eso. Mm, no, nosotros tenemos pensado eh, el partido, el partido y el partido y, después de, que se acabe, pues pensar en el siguiente. Pero no importa qué día sea, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar al, al máximo, al mejor posible este partido y afrontarlo, afrontarlo con, la, con la mayor fuerza. Y res el equipo entrenará de más normalidad y Lucas Alcaraz acudirá a la sala de prensa a la fi de entrenamiento También para donar rodas, eh, roda de premsa del Llevant Esportiva, que también eh, comença a afrontar la fase definitiva i decisiva de la Lliga eh, davant dos rivals directes, com són Granada i Eibar els pròxims partits en casa, això sí, amb la rèmola de tindre que disputar-los eh, tant en dilluns un del partit i l'altre en divendres. Malauradament, quan tu no ven eh, la seva ànima al diable, això, així no ho han fet els clubs de primera divisió, es troben pues, eh, això, eh, problemes com estos, que eh, en dos partits, en dos rivals directes en els quals estàs jugant la vida, eh, pues, eh, no tens més remei que anar-te'n a eh, tindre que inventar-te fórmules per a dur a la gent al camp perquè eh, lo que són lo que posa la lliga són traves per a que la gent vaja ni un divendres ni un dilluns de febrer sincerament a la gent li apeteix massa ara a xafar un camp de futbol ja passa el fred però eh, són les coses que té la lliga de futbol professional per cert, eh, curiós un llevant d'una esportiva eh, que estarà pendent del València, que va estar a favor del València, que eh, a Llevant li va eh, en el cas de que eh, o en el cas no eh, en esta lluita per eh, conservar la categoria li va molt el que el València faja el dissabte al nou Arcàngel davant el Còrdoba per tant va estar eh, desitjant una victòria valencianista a les 11.59 una pausa i entrem ja a la tertúlia vinga Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Tenim un dels contertulis encara de, de camí, però tenim a dos d'ells ja a nosaltres Continúa desde la primera mitja hora Folgado, que el tinc per així... para per damunt, para avall. estàs, <laughs> estàs ahí. Va, res. Coses. Coses, güey, no? <laughs> Y... Está pesat, ¿eh? està no sé, pesat en los de 50 sombras de Grey. Está cansino, eh? Está cansino el tema. Vale, sí, sí. <laughs> No sé si has visto la película Pau Fuster. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas nit. Bona nit. De Diario Levante Mercantil Valenciano. ¿Tú has visto la, no la peli? visto. no la he visto. Ahora ya esté ahí en plan falles y no a te espera al cine. <laughs> ahí, Es verdad que eh, Pau es fallero, fallero, eh? Pau Juan arriba en falles, cuidado, eh? Yo... También planta el campament en la falla y ahora quiere entrar de allí eh, bandido? Es lo que diré, que al final acaben veniendo estos pares allí, ahora. <laughs> <laughs> Per saber algo de tu, no? Va controlar, va <laughs> controlar. I per saber algo de tu. Que no creme la falla antes d'hora. <laughs> Que no creme, eh, cremar la falla abans d'hora. Mm, per cert, eh, vos recordo la pregunta que estem fent a la nit d'avui, mirant el rendiment que està donant eh, Fede Cardavia, eh, el recuperaríeu per al València la temporada vinent, és la pregunta que estem fent, perquè sí que és evident, no?, que ja tenim pressió a, a Javi, passa, passa, passa, passa, home, passa, passa, tant que t'agrada el fred i, i alguna cosa t'ha passat. Segur que eh, t'has enganxat. Estàs celebrant el gol d'Iborra i, claro... Estàs celebrant el gol d'Iborra, sí. És possible, és possible. Javi Mínguez, bueno. del Desmarque, bona nit. <laughs> Com estàs? Otro golito del Chicas, eh? Sí, bueno... Eh... Ah, te dic una cosa. Li ha costat a Imer donar-se compte... No! De que el millor del centre que tenia eh, era Iborra, eh? Li ha, li ha costat, eh? Bueno, tiene, tiene cositas ¿eh? en el equipo, pero... Sí, pero le ha costado. No le pero la verdad eh? es que Vicente por lo menos es es bastante válido para un equipo como el Sevilla. Y muy fiable. Como decía Preciado, ¿eh? ni somos un extremo ni, ni el otro. Y Correcte. Jo crec que Iborra para el Sevilla es, es una pieza importante. Bueno, pues amb todo eso, señores, eh, estava introduint la pregunta que estem fent esta nit en el, en el Twitter, eh, la de què passaria o què faríeu amb, amb Fede Cartavia, perquè és una evidència que el València va enfrontar-se a una part recent del seu passat que a poc a poc ha anat incorporant-se al, al Còrdoba. Eh, entre unes coses i altres, entre aquest estiu Fede Cartàvia fa ja diverses setmanes Miroslav Jukic i des de que se tanca el mercat d'hivern eh, Bruno Zucurini, el València acumula ja diversos secs Fede no estarà, lògicament, per la clàusula, perquè encara pertany al València Club de Futbol, Jukic és l'entrenador del Córdoba i Zucurini pues, ja veurem si té minuts sembla que està, està tenint i que bueno eh, també està costant entrar no s'enganyem en el... el... Sí, l'altre dia no crec que el canviaren al descans al descans en el primer partit me va recordar jo de, de, del partit que jugava a València contra el Màlaga jornada sí. crec que va ser la 2 eixa per, sí. a mi, eixa per a mi és una Acaba, perdó. Que, que, que jugaren dissabte, si no recordo sí, mal, sí, sí. el diumenge per matí vaig anar a Paterna, li vaig fer una entrevista i me parlava de que tenia ganes de conèixer i enfrontar-se a Mascherano, que era el seu ídol, que mai havia estat junt amb ell en, en el terreny de joc, i clar, va desaparèixer totalment. <laughs> sí. I si per a mi, ara, ara que ho dius, la, molta gent eh, se pregunta, tal, per a mi, i és un dels grans expedients X de la temporada què ocorre? O sigui, la gent se, se preguntava molt, què ha passat amb Joao Pereira? Doncs pues probablement no ho sabrem mai. Eh, jo tinc la meva teoria personal, eh, sentint eh, el que me diu una part i l'altra, perquè com tampoc la puc... Eh, eh, dir clarament, perquè no tinc les proves, eh, pues me la quedi per a mi. Però per a mi un dels grans experiències de la temporada, Pau, i ara que ho dius, és què passa per a que en la jornada 2 Bruno Zuculini sea la primera opció de substitució en el centre del camp en una groga que té eh, André Gómez, crec que és. Sí, André, em sembla que va ser... Juga aquest partit, el juga malament uh mhm. -huh. i ja no torna a entrar en els plans de l'Uno. Vull dir, què, què passa per a que passa de ser la primera opció del centre del camp de la banqueta a desaparèixer? Crec que ahir, eh, quan, quan consultàvem un poc en el tema dels entrenaments, perquè a vegades uh mhm. -huh. pues, uno pot estar mirant-los, però al no, al no ser jugador eh, pues, hi ha coses que se t'escapen, però preguntava si, igual com dient que eh, a Felipe Augusto mm, li veien coses de que podia ser un gran jugador, que després tampoc està jugant per a res, pues a Zuculini el veien un poc, eh, no que no vaig a zero, però sí de que encara no estava en, al nivell d'Europa. De... És a dir, al final el futbol sud-americà és totalment diferent al d'ací. Zuculini ja la temporada passada no va fer un bon any, uh mhm. -huh. eh, a pesar de, de la inversió que va fer el City, i jo crec que mai s'ha trobat a si mateix, a part de que crec jo que si precisament n'hi ha una línia que destaca aquesta temporada és la de que Parejo crec que està al seu millor nivell des que està així, André Gómez va fer un gran començament, encara que després pues, el seu rendiment pues, ha tingut altibaixos, però també està a un, a, un, a un bon nivell, i Javi Fuego crec que també està espectacular, per tant, crec que lloc no té, i després el dubte és saber en quina posició s'encontrava més còmode, perquè el dia del Màlaga el veiem arribar a l'àrea, però un poc eh, sense els conceptes tàctics eh, ben agarrats i al final pues, eh, Nuno opta per altres homes i no ha encontrat cabuda per a ell teniu més o menys eh, la mateixa manera de, de veure que, que Pau eh, què és el que passa per a que passa de ser la primera opció de la banqueta eh, Zuculini a desaparèixer? Pues que el míster ve que no funciona. Yo, mm. uno, por la, la forma que tenga de, de expresarse, de, de decir las cosas, algunos planteamientos de los partidos, pero eso no quiere decir que él se vaya a tirar piedras contra su propio tejado. Y, y Azuculino no, lo ha visto y vamos, tenía opciones de sobra para el centro del campo para como para que no le haya hecho falta echar mano de él. Ni, en, la Copa del Rey hmm. la posat, eh, o sea, en la eliminatoria del Rayo que, va a revolucionar el primer once, ni ahí estaba el equipo y bueno, al final segundo seus es tindrà, no?, entrenador però és cert que tampoc he vist jo els seus companys fer una campanya dient de no s'entén per què no juga este jugador, igual com sigui, per exemple, no, pues, eh, clar, en temes més obvis com el rendiment de Gallà, pues, avui podíem escoltar també dient que ojalà no li s'escapa al València. Jo crec que al final és un problema, crec que, del mateix Zuculini i del caràcter de, de Zuculini. Tu recordaràs, Manolo, una conversa que varen tindre uh mhm. -huh. a principi de temporada on mos varen dir que Nuno no veia no veia a Zuculini en els, en els entrenaments amb Correcte. la intensitat necessària, que jo crec que és el que sí, sí. arriba a tots. Eh, només eh, va desaparèixer Zuculini i varen, i preguntar. Però és que després jo crec que la... Sí, però no el veu, la pregunta és, no el veu a partir de partit contra Màlaga? És, per, és, per a mi, és, per a el gran expedient. Tens raó, tens raó, perquè li dona canxa immediatament, segon partit, el primer a casa, i, de repente, i posteriorment de... desapareix. Jo al final crec que és un problema de Zuculini del caràcter, i de que jo crec que ell estava així i encara que no jugava, li donava igual. I era una, un tio com molt feliç. Una de les reflexions que m'han fet a mi eh, des de la direcció esportiva era precisament no el que estiguera així mm. encantat de la vida, que ho estava, sí. <laughs> sinó el fet de que era un home que, encara que no estiguera convocat, li donava igual. era el primer en estar al costat de l'equip, en animar-los, en celebrar els gols com mm. si es marcara ell. És a dir, era un jugador que feia vestidor, però clar, després no apareixia sobre la llepa. que al final es lo más importante. <laughs> Pues, siendo bien pensados, eh, Zuculini, aunque no es una gran inversión, ...si por la ficha, porque el Valencia estaba pagando una buena ficha, eh, pues en uno igual se veía la, obligación de, por esa fuerte apuesta, ponerlo sobre el campo. Se entrena, se juega como se entrena, pero pues hay casos raros y, y, uno quiso probarlo sobre el terreno de juego y ya pues, pues, se confirmó que no que no funcionaba. Además, además en un estilo de juego pues tan peculiar como, como el del Valencia, que necesita esa intensidad defensiva los, los 90 minutos. No, I, de fet, eh, un cas semblant, encara que no tan extrem, és el de Filipe Augusto, que sí que li ha donat dos tres partits, però tampoc eh, els que ells esperaven i que els que podien previndre, perquè el dia del Depor es va llevar al descans, eh, i a partir d'ahir pues, també ha tingut un poc... No la creu, sinó que, que, no, que no el veu, òbviament. Uh mhm. -huh eh, no el veu i, i és una evidència com, com dèiem eh, ni en el cas de Zuculín ni el de Felipe Augusto estem eh, ara xerrant de el eh, que es va trobar el València en ah, algun dels mòbils si està interferint en els micros és una evidència eh, eh... Bé, jo sol tindre punxat però no sé raro <laughs> punxat per la policia el tens punxat per la policia no? <laughs> lo apago pero los admiradores por cierto menos mal que Fede no juega por la cláusula de, del miedo porque si, si hubo que darle la vuelta a todo el equipo por Samir Imagínate por fe de Cartavia <laughs> No. por decir Era la següent par Y es una de las preguntas que se enfrentan Ha también un Peleó, eh? Ha vingut Peleó, Javi. Lo primero que ha a ha sigut Enseñarme la funda del móvil provocar un poquet ya ja en el tema de... Hombre, el, el Valencia va cuarto. Eh, evidentemente, ahora mismo son toda alegría. Será el, el Atlético a tres puntos. Oh. Hay que sacarle punta, como hizo en uno el otro día en la, rueda de prensa después del, del Getafe, que a mí me gustó. Estuvo muy, muy autocrítico Ah, a veure, no Porque que no está no está mai <laughs> autocrític. sé que dijo lo que había que cambiar sí que de, Sí que la rueda de prensa més autocrítica que yo le he sentit a uno bàsicament va va tomar dos defectos Un, cuando va a decir eh, El equipo eh, ha de ser Más eficaz Y yo cuando habla eh, de eficaz no creo que parla de puntería que és la sino sino de saber manejar el partido para Tancarlo, creo que hablaba de eso Creo que hablaba en altres parables de ofici. Al final habla de listos. D'ofici, en mm. efecte. Sí, és que, és que si... si és a dir, el partit tots teníem la sensació des de la grada que estava molt controlat, sí. però si Sarabia menos, menos, remata, remata i se juga l'últim segon pues ens haguera quedat la cara de dos. Jo crec que el València, en aquests últims minuts, i, i ho comentàvem durant la retransmissió que fèiem en Esports altre el del partit, el València arriba un moment que l'únic que vol, ja ni tan sols vol eh, eh, la pilota per a que... Simplement vol que passen els minuts. Què passa? Li cedixes tota la iniciativa a un equip que va perdent, i l'equip que va perdent diu, val, jo no sóc l'Ajax, però vas perdent 1-0 i me dones el camp i la pilota, pues tindré que intentar-ho. No, però és que jo, jo per exemple, ahir eh, vaig veure la segon part del Schalke sí. i, i veia que quan el Madrid tenia el valor, tenia el control de tal forma tan abismal la diferència que és, que és impossible que el Schalke i va tindre l'ocasió del pal que haguera sigut el Uau i dius, és que dona igual el rival ah. o dona igual les circumstàncies en les que arribes a aquest minut 1 a 0 que te poden claro, fer és, molt de mal és, una si pena, no tanques el partit claro. és una pena perquè el rival en primera división siempre va a tener una opción o dos y es una pena porque el, el, el Valencia pudo llegar al, final con, con 2-3-0 y que te hubiera costado el partido pero lo que dijo, no sé si fue en uno que, que no llegamos al, al, a la conclusión del partido con la sensación de que el Getafe mereciera empatar, como pudo ser. És cert, sí, en, efecte, sí. en, en efecte, ahí té raó, i per a mi l'altra part eh, autocrítica de, de Nuno eh, va ser, eh, una va ser lo de la, lo de la eficàcia, i l'altra va, va ser quan ell va reconèixer que l'equip a voltes en els minuts finals patís massa quan el marcador és tret i jo crec que és tot culpa del mateix eh, culpa de lo mateix o, o, o per qüestió de lo mateix que és que l'equip acaba tancant-se en la seva àrea i pràcticament espera que l'àrbitre xiure la fi i no fa més que tancar-se quan el que tens que fer a lo millor és donar un pas endavant el eh, que deia la pau del, del Real Madrid i el Xarque tot i que el Xarque acaba tenint una oportunitat però tindré control, tindré posició que a lo millor no vas a buscar el segon de manera descarada però és que hi havia un moment en què el València i, i jo no feia més que repetir una la transmissió eh, el València no feia res durant, sobre el camp en els últims minuts contra el, contra el Getafe l'únic que feia era estar ahí plantadet ni agarrava canxa perquè no ocupava racionalment els espais, sinó que es darrere i no tenia la pilota. I a la fi, pues, un equip que va perdent 1-0, encara que tinga poques armes, el que té que fer és intentar-ho. I el Getafe jo crec que digui, bueno, si m'ho dones tot, vaig a intentar-ho i si n'acaba arribant aquesta oportunitat, com no, diaves Pau, de, de Pablo Sarabia, que mira, perquè no l'empoma. Eh, però és cert que, digo, Alves no va tindre feina no, en tot no, el partit. No, no, no, no. Eh, al final tens aquesta sensació de control, però el fet de sols tindre un gol de diferència, pues, sempre te crea aquest dubte, no? -huh. perquè en qualsevol despist o qualsevol errada o que te poden fer un gol les eh, 12 i quart de la nit anem a fer la primera pausa per la publi vos recordo la pregunta que estem fent en el dia d'avui eh, vist el rendiment que està donant Fede Cartavia al Córdoba el recuperaria esperat València Club de Futbol de Fede Cartavia havia començat a tirar la xineta a Javi Minguez ara ja repleguem vinga, després de pausa per la publicitat així a Esports 97 i de la de ràdio fins a la una de la matinada En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bizet y otros maestros franceses, con óperas como Carmen, Fausto o Los cuentos de Hoffman, por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Valencia, el nuevo centro autorizado de Lexus. Disfruten sus 2.000 metros cuadrados del extraordinario servicio Lexus y lo último en tecnología híbrida de altas prestaciones. Le esperamos en Lexus Valencia, Avenida de Tres Cruces 42. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Valencia València vol la raya a la 97.7 Radio. El de continúa en la persecución de la tercera plaza y todo pasa pero obtindre un triomf en el nuevo Arcángel. Desde de les 5 en esta sintonía, Córdoba, Valencia. Viu el futbol sense filtres ni edulcorants i en valencià amb l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio. Esports 97, el partit. Córdoba, València. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxovent, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 17. ¿Quién gent que li agrada el Fred i el fresquet. Folgado. Sí, no, no. Ah, Mínguez. A Mínguez encanta. Mr. Frozen. No, se, no, no, no, no s'entenc. No s'entenc. En eh, lo bé que s'està la caloreta. No puc en el fred. Eh, mira, ahir no sé qui és dia... No puc. Ahir, el teu company, eh, Vicent Xilet, que estigui a nit així en la tertúlia, i dia que el València moltes voltes acaba de pegar el final Eh, a respecte el primer caloret de la primavera eh, <laughs> després de falles o sea, hem arribat, hem arribat ah, això ja... està controlat mare de Déu València, sí? València és a fer ja una, relación una entre, el clima, entre el clima i el, i el el clima de Singapur no el domine no, no sé cómo es el clima de Singapur no sé, te parla, clima, molta pluja parla del clima de Singapur eh? te viste entre el clima del equipo y el rendimiento de Valencia home, no está eh, científicamente comprobado no, me extraña que Chile el no se le escape claro vale pero es un equipo mediterráneo tío Sí que es verdad que el se sembla que agarra una velocidad De... que... ¿Recuerdas les ligas de Rafa... el l'equip comienza a engancharse y a agarrar Cierta velocidad? Eh? Con Benítez, sí. Cuidado, eh. O, o igual con el año nuevo chino, coincide. ¿El año de la cabra? Por cierto, es el año de la cabra. Es el año de la cabra. No sé si, bueno, no quiero ser malicioso, pero... Molts en venen, eh? ¿Puede haber alguna, corna? pot alguna cornada, <laughs> sí. <laughs> sí? Pero hablando del Valencia, eh, de que pega ahora el tirón, yo soy muy optimista con ese tema, porque el, Valencia tiene tanto margen de mejora y tanto potencial. A eso día Diego Alves, eh? Ves que te rao. Yo creo que están de acuerdo en que el equipo un, un marche de mejora y una progresión, yo creo que basada en la, joven, en la juventud de muchos futbolistas, que es, es terrible, es de veres. Es, es, que uno tiene una plantilla entre sus manos, de verdad, ¿eh? Sí. Son muy eh, pesados con ese tema, pero... Molt de potencial, no, sí. Al final, hi ha una evidència i és que n'hi ha molts jugadors que són nous, l'entrenador... Sí que, és que no és que siga nou en un equip, sinó que també en la Lliga, mm. i ell s'adona compte de, de situacions que no contemplava quan estava entrenant al Rio Ave, i todo lo que siga donarle continuidad y estabilidad tan amb decisions pues, sea mejor para el Valencia El, Nuno, aunque, aunque no tenga, pues tenga muchos admiradores, otros tantos detractores, y, pero él, no, no se queda quieto, él, ha cambiado muchas veces el equipo y él está buscando soluciones. A mí En ese sentido no se le puede, no se reprochar aunque a veces no acierte. exacto Javi. No, que siempre han habido veus per ahí de, que si tenían que jugar sí o sí els, els jugadors que ha fitxat Meriton i al final eh, farà el partit de l'Espanyol va ser de, de Lliga que va ser on tornar a guanyar el València fora de casa hi havia sis fitxatges de Braulio i dos canterans és a dir, 8 de 11 dins del camp eren de l'etapa anterior però això no vol dir de que és que Andú siguin roïns sinó que el fet de que Nuno va valorar sentar a Negredo va valorar sentar a, a André Gómez i posar a jugadors que estaven abans que per això jo crec que reforço a l'entrenador de, dins del vestuari. Todos compatibles, compatible. Seis de Braulio, dos canteranos y todos los de Meriton. Caben todos en el no, equipo. No, però que, que, que no és una qüestió de que juguen els d'abans o no, sinó el fet de que sí. no es casa amb ningú. No, no. Sí. Perquè si no, ningú haguera pensat que Barragán haguera jugat als partits i jugaria Cancelo sempre. Sample, o que mai sentara a, a André Gómez com el, el dia de l'Espanyol. Sí, André, sí, que al final i, i sí que és cert pues, que al final dius no, podem criticar l'entrenador perquè aquest equip no té un sistema clar també es pot veure la part de tenim una gran varietat i serà difícil que els rivals mos prenguin la mesura. A mi m'agradaria saber quina és la, la mesura exacta de la balança, quin és el pes... No, si tu eres crític, no, No, no, no. Eh, escolta, eh, a mi, a mi no eh, mi no, és que l'altre dia, quan estàs dubtant en si defendre a Unai en lloc d'en Uno, jo em vaig assustar. A on me va passar a mi això? No, no, no. Ah, no? Va, no estaria no, somiant jo. No tindria un mal son. No, o, no seria jo, o no seria jo conscient. Oi, a la, a la Gàbia, eh? otra. <laughs> No, jo el que vull dir-te és... M'ha assustat a... Pau, dic, quan? No. Com? <laughs> Quan? M'està... Malson, Mal malson. Mal tant Mal tant també li agrada punxar la Pau. Eh, eh, a mi d'en Uno jo no sé quina és la mesura exacta perquè avui moltes voltes i no tinc clara quina és la, quina és la, la línia fina que separa ell tenim una gran varietat que a mi és una cosa que m'encanta un entrenador a mi l'entrenador que diu jo muero con mis ideas vale, pues vale, vas a morir-te campió <laughs> vale, veritat i ser uno però també és cert que estar canviant constantment tampoc ho veig bo. Eh, a la fi, no sé en quina mesura no, està l'equilibri de la, de la balança. que l'equilibri i, i respecte als canvis... Jo I a mi que... perdona, que s'ha anava, i a mi de l'uno m'encanta que tinga diversos sistemes, m'agradaria que tinguin un més fixe i els altres com a variants, i també m'agrada una cosa, ell és un entrenador i és una frase molt meua i sé que me faig a voltes molt pesat si tu li dius no vas esperar i que n'hi ha una, un mur i te pegaràs contra el mur ell no, ell no te va fer cas eh? ella anirà contra el mur i se pegarà ara, una volta si, si ell, és el que creu en efecte, ell una volta experimenta la tosola, ahí agarra i rectifica però la teca no val que li ho digues però rectifica Y, és que... i a mi, a mi això me dona esperança pense que, que al final a vegades nosaltres eh, li peguem massa voltes a, al tema de sistemes però parlant de jugadors pues, reconeixen que Mm, encara que canvia un poc la posició també canvia la posició, tampoc varia molt el rol de cadascú excepte, per exemple, a principi de temporada eh, parlant en Rodrigo sí. clar, i dia, a veure, no és que jo no, no m'aclarís dins del camp però és que, clar, un dia estic jugant per la dreta altre per l'esquerra, altre dalt però després, si Gallat juga més avant o més enrere, o si els tres, Javi Fuego els tres de mig, Javi Fuego més eh, tirat cap a central o no, veure, pues a ahí son mínimes. Pero sí que tiene un problema de para encajar las piezas del centro del campo. Es que, Porque Javi Fuego, un gran, equipo. Fuego tiene que jugar. Enzo, no es que tenga que jugar, pero bueno, te has gastado 25 millones en él. Y luego ya te queda Parejo y, y, André. y, Gómez, que más o menos están al mismo nivel. Yo lo de la, lo de la línea delgada él no para de probar cosas, por tanto es inquieto y quiere mejorar y entiende a la gente que, esto es el Valencia y no quiere probaturas, está mal dicho probaturas, pero no quiere probaturas porque quiere resultados eh, ya, ya y ya. Pero bueno, al final a la postre, el, el, Atlético iba a decir, está a tres puntos. No, que la passat no es tan prop de, los dos primeros tampoco Al final yo creo que, esta puntuación es estàs... elevada. Mira, Rafa Marín va hacer una, una reflexión que yo considero molt bona, que bien el València no juga bé Diu, comparat amb qui? lo leí Claro, es que estás a tres puntos del Atlético, que tampoco es que, es que sea es que el, el, Ajax sí que que, ni el Barça de Guardiola jugando. de joc que, que, Alec, que Barça, que Madrid i que en ocasions que Atlético. Perquè digo, el partit que fa en Vigo, si de Valencia fa el partit que fa el Atlético en Vigo, el matem. Mm. Mira, l'altre dia, l'altre dia eh, al final, pues, els jugadors que duen així a certs anys són conscients de com és l'afició, com és l'exigència que, que demanen, però es parlar en el vestuari el fet de que al descans Mestalla pitarà. Correcte. Mestalla pitarà eh, no de forma grandiloquent, sinó tímidament a, a l'equip i es va sorprendre. I al final mires els números i dius mm. ostres, <laughs> és, dir, és que tenim 47 punts. És, dir, és que així estàvem parlant dels 70, queden 21 i, i mos queden 15 partits, 45 punts en joc. Sí, però se tenen que acostumbrar. Mestalla pues es inteligente, aunque a veces no nos guste. Es exigent, Mestalla siempre ha sigut Y Mestalla sabe la... Pues que la exigencia es bona. Mestalla sabe la plantilla que tiene pues el Valencia. Que la exigencia es bona. Mestalla sabe la, la plantilla que tiene el Valencia. Al final és bo que quan uno venga de fora veja de... Yeah, que estar en el València no vol dir que es conforme menys el quart, sinó que hi ha que pelear tots els partits per guanyar-los. Mm -hmm. Si arribes a ser quart, arribes a ser quart, però en efecte la, la imatge que hi ha que donar és la d'un equip que pelea cada partit, que es dona la cara a cada partit, i després, escolta, guanyar el Pedre, pues això, eh, sí. eh, això és un xou, vull dir, el València, precisament en casa i en Mestalla, tot i que se li xiulara el, el diumenge en el descans, eh, mm. porta uns números, jo crec que impecables, que només eh, ha eh, deixat de guanyar dos partits en Mestalla un d'ells el va mereixer perdre, que és l'Atlètic Bilbao, i altre d'ells va mereixer guanyar, que és el del Barça, i el pergué, precisament, perquè el futbol té aquestes coses, però, en efecte, la, la, la realitat és que tots i bons números, així la gent sí. Mm. Però jo crec que jo crec que l'altre dia en el descans eh, jo entenc la, que la gent li pitara l'equip. S'avorria. El Barça no estava jugant a res. Correcte. Però també és cert el que diu Pau i el que diu que se comenta en el, en el vestidor, és que les xifres, Manolo, en casa són, són brutals. Bestials. Les, les bestials xifres en casa són, són brutals i les aconseguís les va aconseguir l'altre dia guanyar-li al Getafe en un partit de futbol molt, molt, molt, molt justet i molt pesa de digerir, sobretot en, en la primera part i està que en una en la segona part li dona canxa a Febulí, però és que el València d'enguany de, eh, presenta xifres molt altes, molt positives, sobretot venint d'on ve, però jo també entenc la part de la, de la crítica que a l'equip li demana més pel potencial que, ah, bueno, al final... que, té el, que té el tècnic i però que diu Pau, que al final l'exigència és, és bona, però sí que és cert que jo trobo moltes voltes l'altre dia estava pensant i dic, uf, és que a València li falta millorar això, això, això, això. I mira la classificació i diu, bueno... I, i, i com, no, no, però és possible, però és que, el que diu Javi, el, el nivell de millora que té aquest equip. I al final, eh, el, la gent no es conformen els 47 Busqueté quan veu la inversió econòmica que s'ha fet en set jugadors que són top i al final pues, és normal és a dir, però això sempre el fer comparacions en, en l'any anterior o en l'any en què Benito guanyava és que cada temporada les circumstàncies són totalment diferents sí, això és cert però totalment diferents i al final pues, dius sí, Madrid i Barça estaran per allà sempre mm. però després doncs, el que hi ha que intentar és aparèixer La gente le va, a la Le va a pedir al Valencia que, le pelee al Atlético. El Valencia no puede estar sufriendo con, el Sevilla y... y yo creo que, También el, el también El una, pelota. sí, Bueno, mm. tercer también, El caso es jugar al Champions. Ya va fent un pero que comienza a ponerse una miqueta Cómo se respira para Valencia. La, la afición no quiere que el Valencia pues, esté partiéndose la cara con el Sevilla y el Villarreal. Y hablábamos del juego del equipo me gusta que, que en uno busque soluciones y al final los roles no cambian tanto los futbolistas, pero lo que no cambia tampoco es es el estilo de juego o el atrevimiento del equipo. el, Valencia tiene que ir a por los partidos. No me vais a bajar de, ese, de ese, caballo a mí. Decís que, <laughs> decís que está más a gusto corriendo, pero... Sí, está más a gusto corriendo. Yo creo que es una Pues me da igual. El Valencia <laughs> tiene que ir a ganar los partidos. Y no, no voy a quitarle mérito a Nuno, pues que es que con este equipo, insisto, ser cuarto es, es, es, lo minimísimo. Sí. no, es es es lo minimísimo. Estic grande y en esta, y en esta liga... ...yo yo creo que, que el, lo que puede posarse en contra de esa teoría... ...es el fe de, de, pues tantas això, d'ensamblar en un entrenador nuevo en esta liga. De igual, ya llevas 23 partidos. Sí, pero es que, per Ahora Ahora empiezas a entrar una dinámica... ...ya du dos, tres años al mateix entrenador, en una dinámica muy positiva y quien entra no desentona. Pero ahí lo tienes, a tres. Eso es... Sí, sí, però és que a tres y no te tens marge d'error. Perquè, como le pasaba a l'Eti Madrid l'altre dia, no? que estaba a quatre punts del primer, va a Vigo, se pega una que el Celta està, estava ja valorant opcions per era la banqueta Me va a sorprender eh, muchísimo y Y Y eh? un Basten. lo, que decíamos de, la afición, estaba esta tarde repasando la, el equipo del, 96, del 97. El, ¿Qué, no está el Valencia, por, ejemplo, <laughs> la afición no le iba a pitar a, ese Farinós, a ese Mendieta, a ese Angulo con 20 años. Eh. A Angulo le pita a ¿eh? Farinós, a Farinós, a Farinós a ver un espitaes. Sí. Sí, pero ese valenciano que se sentía... no peleaba por ser tercero. No, no, Acaba siguiente tercer porque yo creo que va a juntar todo. un, un, Después, un con Cooper, con Cooper. No, no, Yo me refiero a los Y también en Ranelli, se juega una champ, Ya se juega la Champions, mentira. No. Ranelli ya clasifica equipo equipo a Champions, <coughs> que es la primera final de, Cooper, eh, a muchos jugadores. Por poner un ejemplo, quiero decir que la afición le va a exigir a los futbolistas respecto a lo que son. Negredo le falta mucho para ser lo que es, Parejo este año yo no lo veo a su nivel y, y así varios futbolistas. ¿Cómo? Pero, pero, ¿con qué aparejo no vemos a su nivel? Yo tampoco. ¿eh? Hay que pedirle más más. Aparejo hay que pedirle más. Pero si, si cauper sea, la banda ETA, también te que... No, no, evidentemente es, otro, tema, otro tema que no, no está mareando de ningú. Estás en minoría porque cree que... Jo, ah, a veure, Un respeto al príncipe de Colada. En efecto yo me voy a tu de tu respeto al soy parejista a tope. Oh, jo parejista no. yo que, que Parejo... O sea, en el València, sí, el seu millor rendiment va ser amb Valverde, l'any passat va tindre eh, pics alts amb, amb altres més regulars, però jo crec que aquest any està bé. Sí, jo crec que també. Però, però, que però, estar bueno, sacrificant-se molt per a l'equip. A mi me no, eh. però és que jo crec que s'han de sacrificar tots, començant per Negredo. Clar, clar, és eh, quan eh, jugava de davanter. 12 <coughs> i 31, vinga. Pausa, llegim els vostre missatge sobre Fede Cartavia eh, hem parlat d'aquest jugador, ara me direu si vosaltres el, el recuperaríeu o no. De la cara, ja, jo de la cara que m'esteu, ja, ja, ja. ja, ja. el comodí. Eh, I també hem de parlar, per exemple, de la part del passat del València, que és Miroslav Jukic i el que li passarà si en València. Jo crec que també eh, té un, un debat. 12.31, vinga, pausa i tornem amb el Twitter. Ta -ta -ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. El Valencia vol mantindre la ratxa a la 97.7 Radio. Els de Nuno en la persecución de la tercera plaza y todo pasa per obtindre un triomf en el nuevo Arcángel. Desde de les en esta sintonía, Córdoba, Valencia. Viu el futbol sense filtres ni edulcorants i en valencià amb l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio. Esports 97 El Partit. Córdoba, València. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT. El teu equip, la teua ràdio. Sí. Les lo que pasa a Montes en la, en la publi es que no puedo encontrar contar, Pero a pasen pasen cosas... que no se Va, anem al Twitter. La pregunta que en en ¿Viste el rendimiento que està donant de Carta en el Córdoba, el recuperaríeu? Vicente Aliaga, no, y pica Montesos. Necesita un valor individual. Quique, chupón, egocéntrico, es él contra 11, a otro lado. No Name diu, no si ha madurado ya ha a jugar en equipo Carlos Navarro diu no, una segunda cesión a un equipo de mayor nivel. Carmen Llagues diu no, directamente. Edu B diu, en este Valencia no tiene sitio, no a cesión y sigue igual venta, calidad sin compromiso y muy gola. Eh, Vicente García diu Kramer, gran pelotero. Luis López diu, yo no recuperaría Fede para el Valencia. Si le sacan 8 kilos, bien, tiene calidad, pero de carácter mal. En el Yusar diu... Eh, yo sí, en Caracas que tendría que reducir futbolísticamente. Clase en T. Vicente Aliaga, eh, Raga diu, clase molta, cap poc. Joan, que es eh, de Córdoba, diu... bueno, pues cree que además, además a parlar amb el xicón. es aficionado al Valencia vivo en Córdoba. Ya tiene más que que... ha de fer una queixa pública, que és tota la vida esperant que a ser de València i quan vemos posen les entes a 45 pavos, diu, el nano encara no sap que no podem anar al futbol, però se va dur un disgust tremendo. Eh, són les coses que passen. I jo crec que demà, eh, almenys que puga queixar-se públicament. Les cares que les que posava el llevant, eh? Eh? Que, que, que... que més cares que les que el plau que posava el llevant. I és difícil, això, eh? <laughs> Joan diu, així està donant rendiment, però per les paps, mal cap el d'este xic. José RF diu, tot dependís del València. València. Juan Palomino diu no te lloc en el equipo es un jugador molt individual que no juega en equipo no necessitem esperar a que madure i ya veurem Xinocra diu no tiene, no, tiene cartel de Inglaterra, lo vendería allí en el diu eh, eh, això, lo de reeducar futbolísticamente Paco diu rotundamente no, para mí no tiene nivel para el Valencia hay que buscar un traspaso Luis Ponce le tienen que enseñar que el fútbol es 11 contra 11 y no un contra 11 eh, pregunta David López si el Villarreal Guaña la UEFA Y queda cuart Y el Sin que Aniría a Champions Pero en el campeón de la UEFA a Champions, no. Si el Valencia queda cuart, anirà a Champions. Si queda quinto Y el cuarto es el campeón de la UEFA, campeón de la UEFA eh, Entraría como campeón de la UEFA Y también ocupan la plaza de la propia Liga Pero no, no se correría un torn la plaza... que es lo que pregunta David López que a més diu eh, sobre Fede no, si a aspirar a títulos... tenim que tener els tipus de jugadors Francisco Gómez no, jugador eh, eh jugador fluix pero no Valencia... damunt no sap triar mai de conduir la pilota y quan no Peña Valencia que està Facebook diu piense que es más pronte per tornar a Valencia... una i en Córdoba le diría a eh, Peter Lim bueno el pay de Peter Lim diu no Miguel Perona diu obviamente sí eh, CF Diu debería ceder un año más y valorar rendimiento del jugador. No hay que cerrar la puerta ya. Ahora mismo no tiene nivel Champions, pero dentro de dos o tres años, quién sabe. Bolete Diu sí, pero ya que guiarlo. Es Combline chinés Está como una cabra, Pero es muy Y eh, Gaby Rivera diu en país un buen jugador Pero a un equipo de la eh, Parmillana, millana de la taula, Pero en este Valencia no te yo Ha de madurar. No me lo diu la pregunta, no me tireu el caño. Salva, Javi, Pau, Pau, Javi, Salva. Fe de carta, el recuperaríeu? Sí, no. Jo crec que en la idea d'equip que, que té l'actual València, uh -huh. amb Nuno i Rufete, crec que no té lloc a dia d'avui. Uh -huh. No vull dir que d'ací dos anys no, però al, perquè n'hi ha jugadors que mm, exploten més tard que, que altres. Crec que Fede té coses que el converteixen en un jugador diferent, però vaig a recurrir a una frase d'un jugador del, del Levant i ara de València, de Javi Fuego, uh mhm. -huh. en el que considera que n'hi ha molts jugadors amb molta més qualitat tècnica que ell en segon divisió que mai jugaven en primera i ell du molts anys en primera i està en un club Doncs pues mira, té raó. Al final, la intel·ligència i, i l'entendre que això és un esport d'equip, eh, que hi ha que sacrificar-se pel col·lectiu, ser solidari... Uh mm. -huh pues de mover lista restando poco más que decir. sido la, audiencia me gustaría llevar la contraria para generar un poco de debate. Ha sido tan demoledora la, audiencia y la explicación que ha, dicho Pau sobre el juego del equipo, es que además ya a nivel de, calidad solo eh, tú no puedes traer un jugador que sea peor que Febulí o que Piatti y luego taparle la progresión a, a Robert Ibáñez cuando has tenido que, vender a Carles Gil. no, tendría, no tendría lógica para mí. Me parece también buen argumento. argumento. No, yo estoy de en, en Pau. ...el único problema es que Fede, el preu d'eixida que te es Que son? 8. 8, 8 kilos. 8 kilos... de Córdoba. Pero es que al final... Córdoba no va, a no va pujar al ...y Ahora ha de como tornar. Ara bé, ell ha la próxima temporada o si le buscará algún acomodo, ...pero yo tampoco el veche en la... No el veche en la plantilla del, del València. Però no el veig per, per, per qüestió d'ell, fonamentalment, perquè, com diu Pau, és un futbolista diferent, i estic d'acord, té coses de futbolistes, de bon futbolista i de futbolista que moltes de voltes te pot solucionar un, un partit, un partit però no li acompanya no li acompanya el, el cap i si te fije, ho ha dit Pau, però la majoria de missatges insisteixen en que és molt gola i és que és de veres sí, a mi em va fer gràcia perquè eh, és que el primer partit que guanya el Córdoba a primera divisió en, este, en esta tornada a, a l'elit va ser en Sant Mamés ...y no vaig jugar CD i y no juga guanya, Córdoba, che, qué casualidad... ...pero bueno, que pues, ha guanyat el Fede ...y Fede Fede sentado... en un dels jugadors esta destacats del Córdoba todo el que diros, o sigui, no estem així mm, pegant-li niños palos a, Fede ...simplemente que que mejorar muchas cosas, sobre todo a la hora de, prender decisión... Yo creo que el Valencia tiene una base ya muy importante y el año que viene... Es que hasta ser cantera está por secar, ¿eh? Tienes que... Este equipo está un nivel que hasta ser cantera está ¿eh? Y el año que viene es cuando tienes que hacer los dos o tres fichajes que te mejoren las posiciones que más cojeas. No que, que cojeas, porque el lateral derecho, no cojeas, pero se puede mejorar ostensiblemente. El pivote defensivo, eh, Javier Fuego, por favor. nadie va a tener nada en contra de... <laughs> Una de la, eh, Nadie va a tener nada en contra de, de, Fuego, pero ahí ves los futbolistas de otros equipos, no te voy a hablar Madrid ni Barça, pero, un un Soriano, un salto cualitativo en esa posición. No, no, bueno, no va a decir que no va a voler sino que, que el Valencia tampoco va a voler donar el pase pero a No, no, hablo que necesitas un futbolista de ese nivel para tanto el lateral derecho como el, el centro defensivo. Sí, tiene toda la pinta y y toda toda la pinta, como dicen que hasta ser cantera que además yo creo que un en cuando destacaba la miqueta, de seguida menys se en a hacer la pretemporada. Mm. Bueno, también ser que eh, en altas épocas eh, la pretemporada la feien, pero después sabías que no van a tener ni un minuto Sí, pero mira, va a discutir, eh, porque si no es que fa tropie en equipo No, no, yo dije en en altres temporades. No? Estàs dient de que, de que ara és molt més difícil que li donen sí, l'oportunitat sí, sí, sí, sí. a un... No, no. Escolta, és que Torbi és molt bon jugador. Sí, però a què, principi... Què fa el primer equip? perquè està fent-ho molt bé. Pues a principi de temporada ningú apostava perquè Tropi passarà a entrenar del primer equip, passarà a tindre taquilla en el primer equip i anarà convocat en el primer equip. Pues està en un equip ben conformat. I per què estan anant? I s'ha fitxat a un mitjà com és Enzo Pérez. I per què estan anant? Pues ja està per rendiment, però el que estic dient de que no perquè en aquesta etapa eh, està tapant-se no, no, no, no, no, crec, crec, crec, que no crec que m'has malentès quan dic hasta ser cantera està ficant-se car deia que abans qualsevol cantera que feia alguna coseta se la duien en pretemporada a l'equip ara per entrar en la primera plantilla ja no val qualsevol cantera per això t'ho dic eh, estic, estic, I este any, estic valorant este any... estic valorant eh, lo que, lo que s'ha fet el València en els canteres i que els canteres que estan traguent tenen un nivell eh? ojo, a l'inrevés no, no estic dir que estigui tapant la progressió de cap canterà si més no que el fet que eh, eh, cobrir aquests jocs que abans quedaven lliures a la plantilla ja no es cobrís qualsevol per a eh, ser canter de cobrir aquest lloc però tota la, tota la vida de l'escola eh? sí, sí, sí, no, no, no, no l'han fitxat este any ni l'any passat ni, no, no, ni l'any passat però, però torno a dir-te que si està ahí és perquè té un sí, bon sí, rendiment sí. i que no, ara ja aquesta plaça de la fitxa 22, 23, 24, 25 que abans en qualsevol cantera la cobrir, ara no, eh ara ja, cuidao, el tema eh, ha canviat. Senyors, eh, eh tu recuperaries el CD Manolo, és eh, l'únic que no, no No és que no el recuperaria, és que l'any passat me l'haguera carregat. Jo, vull dir, jo, les coses... Jo, a mi m'agrada... A mi l'any passat era un jugador que me llevava minuts de vida. Però això és un any a parejo, mi, me'l carrega, A mi, a mi jo, vore, a fet de l'any passat amb el València, me llevava minuts de vida. I, I ho dic clarament. Dime con quién andas i te diré quién eres. Pues mira, l'altre dia, eh, quan en la plana que, que me toca fer de, de primera divisió pues me, tinc que veure els resums dels partits que no, que no puc veure <laughs> i, i se me va quedar la imatge de Fede tintat el pèl de Rubio sí. agarrat de Verbanega i dic, és que no pot ser el per la reflexió de Javi eh. i és la història. Eh, anem a passar una miqueta a la pausa de més la direm ja i després entrem en els últims temes que ens queden. Del propi València, de Yukis, de què li va passar a Yukis en el qual el València se torna a retrobar este cap de setmana, el dissabte pensa que anem a parlar de Llevant Manola, que està Javier sí Vos que parles de Llevant també? Jo sí, Poquet Poqueta ahí de Granada Tu eh? vols, sí, sí. tu vols Tan contents en que la Lliga s'ha traficat els partits decisius en divendres i en dilluns, però clar i no dirà sols per Llevant, eh? ho dic per tots els clubs de primera quan li vens l'ànima al diable, passa el que passa 12.43, vinga va, l'última pausa i tornem ta ta ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. El Valencia vol mantindre la raya a la 97.7 Radio. El de Nuno en la persecución de la tercera plaza y todo pasa pero obtindre un triunfo en el Nuevo Arcángel. Desde de les en esta sintonía, Córdoba, Valencia. Viu el futbol sense filtres ni edulcorants i en valencià amb l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio. Esports 97, el partit. Córdoba, València. El teu equip, la teua ràdio. Colabora en Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Entrem en l'últim tant de programa. Què te passa? Està sempre preocupat per la llum roja. Arturo. Arturo. Tots els dies si ja duguem uns anys fent això ja sabem no passa que res, tu quan la llum roja està, parlant, està no és que estigues aparcant és que estem en el ah, micro obert, no. això ja ho sabem <laughs> tranquil. Està el sensor d'aparcament sensor d'aparcament Arturo, passa res home. bueno senyors eh, Miroslav Jokic, tècnic ara en el Córdoba que té la complicada papereta de salvar el conjunt andalús <clears throat> eh, i que l'any passat jo crec que se va enganyar en moltíssimes coses però també he de reconèixer que l'any passat va ser un any tan complicat i tan truculent en el València que jo crec que eh, és, era complicat haver-li tret rendiment a eixa plantilla i en les condicions en les que se manejava l'any passat una volta eh, va començar a destapar-se la caixa de Pandora de la, de la venda del club. Ahir Alves va parlar en roda de premsa le va agrair. Se va preguntar per però Jukic... jo tinc una teoria personal que te la contaré. No, sí, sí, però, però és que Alves, que jo tampoc me'l vaig, me el vaig creure quan va dir, no, era una gran persona... Quan no te'l vas creure, Alves? I això? son capitales del Valencia. Sí, sí, sí, no, no, i a més està molt millor en guany. pero Alves, al referirse a Jukic, va a decir las turbulencias de la temporada pasada. ¿Sabes? No sé la frase que va utilizar exactamente. Va a decir lo de las turbulencias... Arturo, Arturo, por favor, ¿podemos recuperar el de Alves de ahí. Sí, sí, claro. Eh, Alves... Tampoco es importante, pero va a decir que le pasa factura. le pasa le pasa factura. Recuperemos. Yo creo que a Jukic va a cometer errores. Va a parar de turbulencias, sí. cree que, cree que eh, hi ha situacions que deu d'haver pres bona nota de cara al futur ja ho ha però, fet però tinc por perquè jo li desitjo el millor a Jukic i veig prous paral·lelismes en el Córdoba i l'Hércules quan arriba a l'Hércules va revitalitzar un poc l'equip va sumar uns punts que pareixia de estem eixint i després i ara en el Córdoba quan pareixia que està encontrant una estabilitat de punts Cuatro derrotes seguidas y me este esté A és el que va a ir Diego Alves sobre Miroslav Jukic. Yo creo que Jukic como persona es una persona espectacular, me ha ayudado bastante, eh, ha confiado en mí, tenía un corazón enorme, había venido de un Valladolid que había hecho una temporada espectacular. Aquí está claro que los resultados no, no le acompañaron, no ha tenido mucha suerte y, bueno, de las turbulencias que vivimos pasados, ¿no? yo creo que que ha hecho con que su pasaje aquí ha sido corta, ¿no? Jugamos contra él, pero sabemos que si no fuera en el Córdoba o en otro equipo, queremos que él siempre esté bien, que, que le vaya bien en su carrera como entrenador y que nada, y que a partir del sábado, que el sábado nosotros pues tenemos que ganar. Yo eh, creo que lógicamente a ver lo que le agradece a Jukic es que Jukic, eh, que es una cosa que para mí va a hacer B Jukic apuesta por un porter i el seu porter era Diego Alves jo crec que <laughs> eh, Jukic una miqueta, Alves una miqueta li agraeix a Jukic que s'acabarà amb l'alternància de la porteria, sí. que jo crec que ara ja va fer més mal que bé als portes del València. Per a mi ha donat el clau Alves quan diu que Jukic és una grandíssima persona, ah, amb un gran, un gran cor, i això per a mi, mmm, després de, de lo que li va passar la temporada passada, em va fer reflexionar de que a vegades no pot ser el líder d'un vestuari hmm. no puede ser així. no, porque al final ell va comenzar permitint certes coses a jugadors jugadores desde pretemporada y se lo han menjar. se lo han menjar totalmente. Alves, yo creo que hay que creerlo. Lo que no me creería es si los 25 jugadores del año pasado tuvieran ese discurso. El, el, el Valencia al final <laughs> se, quitó encima a Diokic y se quitó de encima a, a esa metástasis de, del vestuario y, lo importante es que los jugadores se crean a un entrenador, que es, sin uno ahora va a Gallá, le dice estrellita, pero Gallá dice, eh, pero es que este entrenador es el que, el que ha creído en mí y el que me ha puesto. Y luego los, los futbolistas ven que en uno trabaja y se deja los cuernos, aparte de lo que, de lo que luego sea el, resultado. Sí, sí, Es que al final tú no puedes exigir máxima profesionalidad a un jugador cuando después... permitixes de que se salten sessions de tractament com passant Yuquis la temporada passada en pretemporada, o sigui, ja en pretemporada és que es veien coses que dius on està el caràcter que tots consideraven que tenies quan eres jugador Sí, a més va ser una de les grans I ell, de I ell no volia eh, eh, ser tan dur amb els seus jugadors però jo crec que es va donar compte de que a partir de, de, de que es va acabar la seva etapa en el València pues, va ser molt més i quan aixecó el caràcter ja se, se sí, lo reprocharon sí, sí, exacte no, perquè jo crec que ho va treure a les temps Passa, sí, també igual el tenia que haver tret abans, abans dins abans, abans. que fora que fora, exacte encara que, que este any jo, després del partit del Barça mm, mm, que mm, perd el Córdoba allí sí. va fer algo semblant mm. l'equip va reaccionar sí, l'equip va reaccionar a aquesta volta entonces dius igual aquest tipus de missatge és correcte per a plantilles Cur sí. amb egos no tan grans com els que... De perfil que baix. És que també te dic una cosa. Sense dir que, és que estan en el Córdoba eren pitjors que els del València. No, guai, perquè al final una, els punts que van... Tra... Te vaig dir una cosa, Pau. Eh. De... Més allà de les errades que jo crec que van, ne va cometre moltes Jukic, també la plantilla l'any passat ja ve que treu l'endavant, eh? No era fàcil. Però això te diu que el, no era fàcil, el València ha quitat la metàstasis. Eh? No, perquè al final, és eh, jo recorde que, que quan es fitxava Jukic, pues Mm, Domingo Catoira, que era un ajudant de Braulio, va veure entrenaments, però per, de tots els colors en Valladolid. Uh mhm. -huh. I al final així no resulta. Però igual com hi ha entrenadors que, que van a un equip gran i no resulten, i en equips xicotets sempre aconsegueixen els seus objectius. Sí, i aquest discurs era per a, per a eh, vestidors de perfil baix. Hèrcules, Córdoba, Valladolid, per al València, i per a Ixe València no, Ixe discurs no servia. Era molt difícil Ixe no Espori, sí, però bueno, difícil. és a dir, quan I la uno... no tenia la qualitat que se mos ve que tenia. Quan uno, quan uno fitxa un entrenador ja sap quin vestuari va tindre i per tant mm. errada va ser fitxar-lo perquè no era la persona adequada per a aquest vestidor. A part de que no estava tampoc ben acompanyat, com mm, te comentaven la majoria d'integrants de la plantilla, és que és algo de lo que posteriorment se van a compte i ara està en Córdoba en altre equip de treball diferent. Jo, jo vaig comentar ahir, ho tornen a comentar avui, jo sé que algun integrant d'aquest cos tècnic va enfadar moltíssim en Manuel Montal perquè Manuel Montal contava el que li contaven des de dins, que era però era el que deien els futbolistes. En efecte, si tu tens un tècnic que és un 6 però al costat porta un 8 i un 9, la mitjana puja. Si tu tens un, un tècnic que és un 5 però al costat du un 2 i un 3 en el millor dels dies, la mitjana baixa. Eh, algú, algú s'ho va agarrar com... Eh, eh, Rai, per exemple, que eh, no me sembla que sigui un mal tio, però s'ho va, va agarrar molt malament, com si fos una cosa meua. Eh, jo simplement el que feia era transmetre el que m'arribava, ni més ni menys. Sí, però és que ningú ens agradava. No agradava ell, no agradava tampoc els ajudes de Pellegrino, que al final s'han encadenat diversos entrenadors que, que, que no han resultat sempre mm, posant com a situacions que resten al cos tècnic que els acompanyava. Sí, eh, eh, yo creo que... Pellegrino segueix en els mateixos en Argentina. Sí? Sí, però Juvic no. Y no le va, no li va malament a Pelegrino, eh? No iba va a vender todo a Pelegrino. ¿eh? No, le pasa faltant dos jornades, va estar tenía opciones de quedar campió de Lliga. Sí. Senyors... Eh, Me de Richino, eh? Oh. Que había inventado la preparación física también quan va arribar. El que, el en Pichi. Ya me cositas que para el de Richino, pero no es momentará. Bueno, 12 y 50. Parece que había inventado dale, dale, dale. la preparación física. No, però era un tipus que motivava molt al jugadors sí, en la preparació sí, física sí. Mm. i que eh, és cert que quan se produeix un canvi d'entrenador i se produeix un canvi de preparació física com la de Illich a la de Richino, pues clar, caigueren com a mosques. Ni... Siempre que ha un canvi d'entrenador, el preparador físic és millor. <laughs> Jo no sé què qué eres. Topics, topics. Sí, De, fet, i ara ja, ja se pot comentar, doncs, el 54, i més després de que ha passat, a Philip Senderos se li apodava en el vestidor com Injuries Machine, la màquina de lesionar-se. Sí? Sí, no l'havia vist, eh? No, no, no. Això no te l'ha contat. Injuries Massin. Filip Senderos. Que no eixia d'una, jugava 20 minuts i tornava a caure. Era una cosa bestial, la, la del suís, que, que, que no tingués sort així en el, en el València. Deia, seria la tercera volta que el València... Home, no tingués sort perquè era, era, era, prou, era prou fluís, eh? Jo dic el tema de lesions. Ah, bueno. Eh, en este, esta visita a Córdoba, el València intentarà... Eh, enllaçar tres victòries consecutives. Ho ha fet Córdoba li va, perdona Manuel, Córdoba li va molt, crec que li va molt perfecte al València. Esperem, eh? Jukic li va perfecte al València. Jo, mira, tinc... Eh, ahir, ahir ho preguntava jo en el Twitter. Jo, no, jo sóc incapaç d'imaginar-me el contrari, perquè ara ja estem altra vegada a un pas del tercer lloc. Sí, té raó. si podem... Sí, sí, sí, té raó, té raó. Però és que el Córdoba no li pot guanyar al València. A veure, poder pot, no, no, però ni, no li ni deu. Empatar, ni però no li deu. No te parla de que no puga, sinó no, que... No, per la... això que no li deu. La poder pot, però, clar que pot. No, però per la forma de... Tu veus a Yuki plantejar un partit esperant al València Raere sense voler jugar al futbol, jo no. Jo veia el Depor destrossat, cara de tirar l'entrenador... No, no, raó, no, no. I en el de no, no. de dir, <laughs> sí, que tu encara no l'he eixit. Pues ¿eh? Y pues Terrao, Víctor Fernández también era un entrenador que en teoria... Estava prior... No, no, Estava molt, que la semana se produïen no, dos reunions entre la plantilla jugar. i el presidente del Deport. Ah, eh, a esquenes de l'entrenador. No. El jo vaig la forma de jugar. Sí, Víctor Fernández li ve al valencia Y I la de ah, Jukic sí. Pau, que yo pensaba lo mateix en Riazor y al final va a tocat, ¿eh? sí, no? Terrao. Te pasaré para damunt. Que esperen que no pase, no? Pero yo jo a decir que sería la tercera vuelta que el València engaltaria, eh, engarçaria tres victorias consecutivas cosa que ja havia passat només a principi de temporada. Jo és que crec que si guanyen en Córdoba a la Real li tenen que passar per damunt em dóna igual que sigui el partit el diumenge a les 12 a les 2 de l'espera o a les 8 de la nit el dissabte que el canvi a l'última hora i anar al Calderón a... a jugar-te-la sí, sí. a jugar-te si tercer lloc pràcticament contra la de Madrid jo crec que anímicament guanyar en Córdoba va ser un, un molt important per a aquest equip perquè a la Real no li se pot escapar els 3 punts. Penseu que la victòria en Córdoba té, eh, com diu, que se'n perdonava jo de lo de, eh, de, lo de eh, enganxar tres victòries consecutives, pot tindre un aspecte anímic important de cara a la plantilla, de cara a aquest tercer lloc? Jo és que crec que l'aspecte anímic lo debería tener inculcado ya el, la plantilla. Uh -huh. La plantilla tiene que, que creerse que es un equipo ganador. El Valencia tiene sí, un equipo... convertir en las victorias en un hábito. Un equipo ganador y con eso ir a vencer a a Córdoba y pasarle por encima. haciendo un, un buen partido. No, no, no coger esa confianza por, por vencer en, el campo de en el Arcángel y después ganar a la Real Sociedad. O sea, no, no, tiene que hacer querer y los futbolistas, que, son un equipo que puede pelear por todo. Yo es que creo que, claro, es que igual me equivoqué, pero creo que, le va perfecto el Córdoba al Valencia. le va perfecto Le va perfecto cualquier equipo. Bueno, pues... Eh... el que porta la iniciativa, mejor Empezar... Eh, eh, mejor uno que la porte que un alto que espere. Empezamos, las 12 de la noche. <laughs> ¿Te veres? ¿Sí? ¿Tú, pensas penses que Que va va millor un equipo que porta la iniciativa? claro que sí. tota la temporada. Javi diu que el van saber així amb la iniciativa de tots els partits. Fico ja, ja, ja, ja, ja, però és que... És que igual és el, el, és que jo estic marges de millora que té este equip. Jo estic d'acord amb el que diu Javi, però la realitat indica no, que, sí, pilota, que, es, Javi, que sí. es comporta d'una la forma. Que sempre està ahí... <laughs> es com... Esto es por defecto. Después de, de ver domingo tras domingo el fútbol champán en Orioles, no me conformo ya con, con <laughs> cualquier juego... <laughs> de veres. Eh, Correcte. El dilluns a veure Robert, eh? Una bona oportunitat. Que ben reglada. Robert passarà per el arro. Bueno, senyor pues, anem a anar tancant la parada ja, 12 58. El dilluns se quedarà la Palma en el Ciutat de València, Manolo. ¿Sí? Esperemos, sí. si no bueno. palmamos todos. Eh, Superdeportes y todo lo demás, el momento de creer, referencia precisamente, probablemente al tema de que contra Pau el partido de Córdoba. ¿Tenemos que El momento de creer. y ah. <clears throat> levante que dudo demás, Pau. Más <laughs> no, que no. la reunió que ha hagut esta esperada amb, amb Dani Parejo. Ara dic un fitxatge. <laughs> Ah, correcte, un fitxatge, ja es desmunta. Sí, sembla que cada volta la cosa va tornant a... Han oferit 4 anys i, i n'hi ha molt bona voluntat per part del jugador i per part del club. Sembla que la cosa s'havia refredat i que s'havien distanciat els camins, ara tornen a confluir una altra volta ellos sí saben, ¿vale? De, de, que así siga. A pesar de que en Parejo no está al nivel que dijo. Jo no tindria tanta prisa. Eh, aneu a, a, a xafar la fi del programa i no vos ho vaig a fer metre. Pau, que, gràcies. Que m'ho diga el dissabte. Javi, gràcies. Un abraç. Sala, gràcies. Adeu. Ah, ara ve la Via Làctea. Després, eh, a les 5 i mitja, la remissió del programa. Demà, 2 i mitja, el Super Murciélago, en Levante Televisió, 97.7 Ràdio. Demà, 11 i mitja, 97.7 Ràdio Esports, 97 nit. Acaba Esports Esports 97. Comença la nit. Gràcies. Adéu. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y caldo del sur y no hay nada que me Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea. No tocarte y pasarte